pa more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sabi nila, ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, panahon o lugar. Hindi rin daw ito nakabase sa panlabas na kaanyuan, katatayuan sa buhay, sa nakaraan at lalong hindi sa kasarian. Popoy at Asmin, ako nga pala si Bear, 25 years old at isa po akong lalaki na may pusong babae. Pero kahit isa akong bakla, ni minsan ay hindi ako nagdamit pambabae. May kaunting harot at sa kilos pero hindi naman OA. At marami akong kaibigan dahil natutuwa sila sa tuwing kasama nila ako. Popoy at Asmin, pangarap ko din ang magmahal at mahalin ng totoo. Pero dahil sa pagkatao kong ito, medyo nagkakaroon ako ng doubt kung mararanasan ko pa yon. Palagi na lang kasi akong nasasaktan at umuuwing luhaan. I love those j you know. Nandiyan na! Christmas, pinsan! <laughs> Merry Christmas! Ay, oo nga pala. Kasama ko tong si Shaw. Iber. Hello! Wala kasi siyang kasama ngayong Christmas, kaya binitbit ko na lang siya. Mm. Okay lang naman sa'yo, di ba? Oo naman, no problem. Pasok kayo. <laughs> Salamat. Oh, anong hinanda mo? Kanina pa kami nagugutom eh. Wow, honey. Hindi ka nga nagdala ng pagdagdag ng pagkain eh. Ikaw na bahala sa inumin natin. Ha? Eh, pinsan, mm. wala kasi kong pera eh. Pwedeng ikaw na lang muna yung taya ngayon? As usual, ano pa nga ba? Heh, o siya. Mm. Ito, mm. bumili kayo ng ala. Ako na yung bibili para makapag-usap naman kayo magpinsan. Mabuti pang. nga. Loka-loka ka talagang bakla ka! Bakit mo pa dinala yung boyfriend mo dito? Gusto mo bang maubos ang datong ko sa alak, ha? Uy, grabe ka naman. Hindi na kaya yan masyadong umiinom. Saka, ang lungkot naman kung tayong dalawa lang, di ba? Kaya sinama ko na rin siya. Hmm. Fine, whatever. Uy, tapos mamaya, may darating pang isa ha. Ano? Kaibigan ni Sho. Late na siyang nagsabi sa akin na nag-invite siya ng isa. Alam nga namang tumanggi pa ako, eh nasabi ko na nga dun sa kaibigan niya. Okay lang ba? Ano yun? Buy one, take one? Ibang level ang kakapalan ng mukha mo, umabot hanggang three layers. Alam ko naman na hindi mo bet si Shoy. Eh. Pero hayaan mo na lang. Christmas naman, di ba? Saka for sure, baka ito na hinihintay mong love life. Love life? Anong love life ang pinagsasasabi mo dyan, ha? Eh kasi, magugustuhan mo yung kaibigan ni Show. Gwapo at saka matangkad. Yung mga tipo mo. Ay, nako, Carla. Tigilan mo na ako sa mga ganyan dahil wala akong oras sa mga love life, love life na yan. Oy, ito naman. Don't tell me. Hindi ka pa rin nakaka-move on dun sa ex mo. <laughs> Excuse me, for your information, move on na move on ako sa lalaking yon. We, mm-hmm. sige nga. Kung move on ka na talaga sa kanya, makipag-close ka nga dun sa kasama ni Show. Oy, hindi no. Hindi ako cheap at higit sa lahat. Hindi ako naghahabol sa lalaki. Ganito na nga ako, ibababa ko pa ang sarili ko. Never. Ang arte? Parang katuwaan lang naman eh. Hoy, ikaw nga umayos-ayos ka ha. Kasama mo pa yung jowa mo? Ano naman? Ikaw naman yung irereto ko dun sa isa, hindi naman ako. Hm. Ah, basta. Kaya tayo nandito para mag-enjoy, hindi para maghanap ng sakit ng ulo. Tsaka pinsan naman, ang pag-ibig hindi yan hinahanap, hinihintay yan. <laughs> Aba ha, mm. ibang ber ka na ngayon. May paganyang ganyan ka pa. Tignan ko lang kapag nakita mo na yung kaibigan ni Shaw. Uy, yung damit mo. Nako, mababasa yan ng laway. <laughs> Over, ha? O siya, matingnan nga kung may fest ba yung sinasabi mo talaga. Kapag hindi talaga pumasa sa taste ko yan, nako, <laughs> neng, babayaran mo lahat ng ginastos ko. Game! Let it snow! Nakabili na ako. Hoy, ang bilis mo ha. Pagdating talaga sa inuman, ang bilis-bilis mo. Salamat dito, babe. Wala yun. Kasama ko na rin pala si Jorts. Hi guys! Ikaw ba si Ber? Uy, ah, Ah, oo, oo. <laughs> Ako nga. Hi. Uh, Merry Christmas. Sana okay lang sa'yo na nandito ako. Ayun <laughs> ano ka ba naman? Wala yun. Little things. Mas maganda yung marami tayo dito sa bahay para happy-happy. <laughs> Di ba? Give love on Christmas Day. Huwag kayong manghihinayang kumain ha, lalo ka na church, kain lang ng kain. Salamat. Mm-mm. Tama nga talaga yung sinabi ni Cho. Mabait ka like, oo oh, naman, to the highest level ang kabaitan ko. Sige na, kumain muna kayo para hindi naman magsakita ng mga tiyan nyo kapag uminom na, ha? Hoy, Carla, halika na muna. Samahan mo ako sa kusina. Bilis, tara. Aray, ano ba ha? Uy, ano bakit ba? <laughs> Grabe! Cuteness overload, Super duper mega cute niya, baby face! My goodness! Pinagpapawisan ako ng sobrang kilig! Best Christmas ever! <laughs> Sabi ko naman sa'yo, di ba, magugustuhan mo siya. O paano yan? Sagot mo tong lahat ha. Walang singilan. <laughs> Oo naman. Magsabi ka lang kung ano pang gusto niyo at bibilihin ko. Ang landi mo, no? Ito <laughs> naman. Minsan na nga lang maging ganito yung tao. Eh. Halika na nga. Bumalik na tayo dun at magsaya. When we finally say goodnight. Popoy at Asmin sa unang tingin pa lang ay talagang hahamak o hahanga ka kay Jerts. Cuteness overload na kapag kausap mo siya. Uulit-ulitin mo na ang pagtingin sa kanya Palatawa at parang nakakaadik yung ngiti niya. Pero hindi na nasundan pa ang pagkikita namin yon. Kahit gusto ko pa siyang makilala, medyo tinamaan din naman ako ng hiya. Kaya hinayaan ko na lang ang lahat. Hanggang isang gabi, sila kasi ang masaya. Samantalang ako, ito, forever alone. Ay, patulog na nga lang. Nakakain na rin naman ako, saka lilipas din naman tong araw na to. Ay, sino naman to? Hello? Hi, Burr. Si Jerks to. Naalala mo pa ba ako? Oh my gosh! Thank you, Lord. Um, oo naman. Eh, hindi ko lang in-expect na alam mo pala yung number ko. <sighs> Hiningi ko lang kay Carla. Sana okay lang <laughs> sa'yo. Wala, you know, okay na okay lang. Bakit nga pala napatawag ka? Tsaka, bakit ganyan yung boses mo? Para kang inutangan ng 10 milyon? Medyo may problema kasi ako eh. Ah. teka, may ginagawa ka ba? Baka nakaka-istorbo ako sa pagsa-celebrate mo. Ay, hindi. Ako nga lang mag-isa dito eh. Ganun ba? Kung okay lang sa'yo, punta ka dito. Wala rin akong kasama eh. Ha? Ay, eh, parang ang pangit naman yata ang tingnan nun, di ba? Sabagay. Sige, wag na lang. Baka rin matutulog ka na. Sige, Ay, uy, uy, good night. Sandali lang. <laughs> Sa tingin mo ba makakatulog ako ng kakaisip kung ano yung problema mo? Siyempre hindi, no? Sige, pupuntahan kita dyan. Talaga? Okay lang sa'yo. Mm-mm. Wala naman akong ginagawa eh. Hintayin mo ako ha. Ingat ka. Thanks, bye. Hi! Hello, pasok ka muna. Ay, may dala nga pala akong pagkain tsaka inumin para naman makapag-celebrate din tayo. <laughs> Salamat dito ah. Uy, lalo na sa spaghetti. Matutuwa si Angel pag nakita niya to. Ah, <laughs> sinong Angel? Asawa mo? Naku, baka naman magalit sa akin yun ha. <laughs> Hindi ako ready sa sabunutan. <laughs> Hindi ko asawa si Angel, anak ko yun. Ah, may anak ka na? Oo, limang taon. Nasa kwarto nga siya, nakatulog sa kakaiyak. Bakit naman umiiyak? Hinahanap niya kasi yung nanay niya eh. Oo, eh, nasa naman siya? Iniwan kami. Matagal na. Ah, naku, sorry kung natanong ko pa. Okay lang. Eh, yung ba yung dahilan kung bakit malungkot yung boses mo sa phone? Medyo. Pasensya ka na sa abala ah. Gusto ko lang talagang magkaroon ng kakwentuhan. <laughs> Ang lungkot kasi eh. Ikaw, bakit wala kang kasama sa bahay niyo? Ah, kasi nasa probinsya yung pamilya ko at hindi ako nakauwi ngayon. Kaya heto, mag nag-celebrate. <laughs> Hindi ko naman pwedeng iyain si Carla kasi syempre may pamilya din siya. Ah, parehas pala tayo eh. Akala ko kasi ako lang yung ganito ngayon. Hindi pala. <laughs> ano ka ba? Marami tayong malungkot ngayon no, pero syempre hindi na ngayon. Paanong hindi na ngayon? <laughs> Kasi magkasama na tayo ngayon. I mean, may kasama na tayong nagse-celebrate, di ba? Pwede pa tayo humabol. Kaka-12 pa lang naman eh. <laughs> At ngayong bagong taon na, dapat tanggalin din natin yung bad vibes na nararamdaman natin. Kaya dapat masaya lang kasi buong isang taon ka magiging malungkot niyan. Totoo ba yun? <laughs> yun ang sabi ng iba. Mabuti na lang talaga nandito ka. <laughs> Wala yun. Kung ano man yung nararamdaman mong lungkot, kalimutan mo na. Kasi kung parati ka magiging malungkot, hindi mo may enjoy ang buhay. Kung puro iyak na lang alam mong gawin, hindi mo mararamdaman kung gaano kasarap ngumiti, di ba? Paano mo nagagawa yan? <laughs> Ang alin? Yung maging masaya lang. Alam ko naman na malungkot ka din sa buhay, pero hindi naman halata sa'yo. <laughs> Kasi maganda ako. Char! eh kasi mas pinipili ko maging masaya. Lahat naman tayo may choice eh. Ang bawat isa sa atin may karapatan na sumaya. Yung umiti. Tsaka, bakit ko ahayaan maging malungkot ang buhay ko eh? Problema lang naman yan. Sana mahawa din ako sa ganyan, sa pagiging positive mo. Ay, <laughs> huwag kang mag-alala. Nakakahawa ang pagiging positive ko. Kaya ngayon, kakain tayo tapos iinom ng very, very light. Sige. Mm-hmm. At ay, Church, <laughs> oh. kapag gusto mo nang makakausap o di kaya yung makikinig lang sa mga hinaing mo sa buhay, nandito lang ako ha. Huwag na huwag mong kakalimutan kasi handa akong makinig sa'yo. Kahit pa ulit-ulit nakakasawa, okay lang. Salamat ng marami, Bera. <laughs> Wala yon. Tulad nga ng sabi ng kanta, I'm only one call away. I'm only one call away. I'll be there to say. Popoy at Asmin, naging malapit kami ni Jert sa isa't isa at pati na rin sa anak niyang si Angel. Alam niyang bakla ako at walang kaso yun sa kanya. Ang mahalaga daw kasi ay masaya siya sa tuwing kasama ako. Kaya naman kapag wala siyang pasok sa trabaho, ay hinahatid sundo niya ako. Feeling ko nga ng mga oras na yon <laughs> ay ang ganda-ganda ko. At kung sakaling iisipin nyo na kaya kami uh, malapit sa isa't isa ay dahil binibigyan ko siya ng pera, dyan kayo nagkakamali. Umeffect din pala ang beauty ko sa mga katulad ni Church na straight na lalaki. Music Uy, sigurado ka ba na dito tayo kakain? Sosyal ng mga tao dito eh. Ano naman yun? Eh, hindi bagay ang aura ko dito ngayon. Pakiramdam ko tuloy ang dumi-dumi ko. <laughs> ano ka ba? Okay lang yan. Maayos naman yung itsura mo eh. Sus! Nambola ka pa. Eh, bakit mo nga pala gusto makipagkita ngayon? Eh, gusto kitang i-treat. Bagong sweldo kasi ako. <laughs> Ikaw talaga. Hindi naman kailangan. Eh. Hindi. Magpapasalamat din kasi ako sa birthday gift na binigay mo kay Angel. Tuwan-tuwa kaya siya. <laughs> Buti naman kung ganun. At least, magiging magaan na yung loob sa akin ng anak mo. Sa tuwing pupunta kasi ako sa inyo, aba para akong aswang kung layuan niya. <laughs> Napapatingin tuloy ako sa salamin kung nakakatakot ba talaga yung mukha ko. <laughs> Hindi, ganun lang talaga siya. Mahiyain kasi. Huwag kang magalala. Sa susunod na punta mo sa amin, lalapit na yun sa'yo. Salamat talaga. Wala yun. Simpleng regalo lang naman eh. Ikaw, kamusta ka naman? Baka puro trabaho yun ang asikaso mo ha? Nawawalan ka na ng oras para sa bata. Ah, hindi naman umuwi ako agad para alam mo na, mapatulog ko siya. Kaming dalawa na lang kasi yung magkasama, eh ko ba bang lumayo ang loob niya sa akin? Eh, wala ka bang balak mag-asawa ulit? Sa ngayon, wala pa naman. Na Angel yung buong atensyon ko. Gusto ko kasing mabigyan siya ng magandang kinabukasan, yung mapunan yung pagkukulang ng nanay niya. Hmm, ikaw pa? Caring-caring mo na yan. Pero seriously ha, wala ka pa na talagang nahanap na bago? Well, <laughs> may nagugustuhan ako ngayon. Hindi ko lang sigurado kung gusto niya rin ba ako. <laughs> Hindi kaya ako yun. Ako, Pam. Huwag kang assuming. Ah, ah, sino naman? Kilala ko ba? Mm. <laughs> Oo, kilala mo siya. Tonga! Ako na yata yun. Babae? <laughs> Nandiyan na yung order natin. Kumain na lang muna tayo. Ay, ganon? Dinedma ako? Eh, basta, sigreto na muna yon. Sinisiguro ko kasing tama nga yung nararamdaman ko. <laughs> Sa bagay. Ikaw agad ang sasabihin ko pag nakapagdesisyon na ako. Sige. Pizza! Aray, ano ba? Kumakahiyaw ka naman dyan eh. Parang sinabi na nung tao na may nagugusto na siyang iba, ikaw ka agad. Kailangan ba asumera ka, ha? <laughs> Panira ka talagang bakla ka. Basag trip lang, ha? Eh, hula ko lang naman yun, eh. Sige nga. Paano mo nasabing ikaw yung tinutukoy niya? Wala. Gusto lang i-feel na ako yun. Eh, just lang. Eh, kasi kanina nung tinanong ko sa kanya kung babae yung nagugustuhan niya, tapos yun, tumawa lang siya. Eh, eh malay mo naman, natawa lang sa hilat siya ng mukha mo. Huy, over ka ha. Ang ganda-ganda ko kaya. Anyway, tapos sobrang sweet niya sa akin. Kapag wala siyang paso, katigsundo niya ako. Kakain kami sa labas. Tapos siya pa yung nagbabayad at hindi ako. Oh, ano ka ha? Hawa-hawa ng hair ko, di ba? Sus! Oy, wag kang mag-assume ng sobra dyan. Baka masaktan ka lang eh. Ay, alam ko naman yun. Pero syempre, kailangan din naman natin kiligin sa buhay para mas maging maganda yung araw natin. Ganun pa! Ganun! Teka, ano bang pinakain sa'yo ng jerts na yun para mabaliw ka sa kanya ng ganyan? OA mo sa kabaliwan ha. Actually, hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama ko siya. Yung, ano yun? Super duper kilig to the bones. Nararamdaman ko kapag gumingiti siya sa akin. <laughs> siya palagi napapanaginipan ko. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. Yung tipong kahit saan, siya yung nakikita ko. <laughs> Adik ka na talaga sa kanya, pinsan. Magparehab ka na. Delikado yan kapag lumala na. che! Pigilan mo nga ako. Hindi ako adik, no? Isang taong nagmamahal lang. Popoy at Asmin, as usual, hindi ko napigilan ang sarili kong ma-inlove kay Jertz. Medyo may takot lang akong nararamdaman. What if malaman niyang in love na ako sa kanya? Lalayo kaya siya o tatanggapin niya? Hindi naman kasi porket mabait sa'yo ang isang straight na lalaki, eh, in love na rin siya sa'yo. Hashtag Dear MOR Kahit Sino Bongga naman ni Bear. Ganda, Taray! ganda-ganda ng Hello! TV, Ayan na naman ang mga classic na chika ng mga bading Mm. na Sorry, hindi ko pinapayol si kuya. Sorry, walang gastos yan. GL lang daw. GL card ano lang ang gamit ganda lang ah, card. Ganda kung magandang lang. bakla, pero kung pangit na bakla, GL. <laughs> Gulpi lang. <laughs> pero Charot. si Vera, sinabi niya naman hindi naman siya yung uh, bakla na cross-dresser eh. Ano na, lang, ano kumbaga parang uh, pa, parang pamipaminta din lang, mm, ganun ang mm. Yung uh, sinasabi nila nga, ay malinis lang siya, malinis tignan. Mali, bak may dumrit bang ma- tignan? Ma- mabango. <laughs> bak may mabaho bang tignan ng mga bading? Sa bagay ay, may, may meron yan, galit, alam ko galit din yung iba mga bading diyan eh. Sa mga mga ganyan yung nagbibigay dungis sa itsura ng mga mga baklang mga kanal. <laughs> <laughs> Ano? Charot lang, etos. Eh, yung mga baklang mahilig tumambay sa mga tabi ng kanal, may mga ganon. Baklang kanal ba tawag doon? Ay, sa amin may mga ganun, mga baklang kanal. Para namang may... Canal gays. Para may dagang costa. Hindi. Uy, pwedeng alagaan yan. May dagang bukid. Hindi. Uy, malinis yan. Hindi. Tapos yung dagang kanal. May da- alam mo, may ganun? Let me explain. Eto mga dagang kanal na to. Ay, dagang ah, kanal. Uh, oh, baklang. <laughs> mga baklang kanal na to. Uh. Eto nga yung mga bading na mahilig tumambay sa mga tabi ng mga kanalan. Dahil yung mga lalaki doon din tumatambay. Yung mga, <laughs> uy, paying Yossi, up. Ah, piso naman pa Yossi, mga ganyan-ganyan. Mm. Tapos, syempre, yung mga, uh, mga Magna Carta for kids na mga snatcher. <laughs> Di ba? Doon lagi ang takbo sa may kanal, sa ilalim. Kaya mga beki nakatambay doon. Kasi sila nga yung bumibili ng mga ano, cellphone. Magkano yung cellphone? Ay, doon ang paalitan. 500 lang yung cellphone. O sige, bilihin ko para sa'yo. Oh. Bira, ginawa yung plaza yung kanal. Ay, totoo yan. May mga kanal gays na tinatawag. Totoo. Mm. May mga basket basketball court gays, <laughs> mga kanto gays, iba-iba, iba-iba ang tambayan nila. Pero mga pinakamalulupit dyan, yung mga shadow gays. Para yung mga shadow mm. gays. Yung mga nakikita lang at nararamdaman mo lang. Nakikita mo lang sa anino, sa yung, anino. yung, yung, yung sa likod ng mga truck. Charing <laughs> Kevin. Malulok. Ay, mga manaloka na ka na lang. <laughs> mga jeep na nakaparada, umaandar. Uh-huh. yumuyog wala namang tao. Mm. Yung pala, ang mga judesa. Charing. Yeah. Pero in fairness ha, ewan ko lang ha, ikaw ba po, naniniwala kang no money involved hmm. mga ganito. Ako kasi sa, sa dami naman, ng kung, kung sa dami uh, ng mga, friendship oh. uh, kung uh, ilalagay ko yung uh, sarili ko dito kay Jerch, 'di ba? Oh. Kilala ko sa iyo yung uh, Sorry nga kahit friendship, walang oh, panomo, walang painom pa yosi. Oh, eh kung uh, gusto mo na siya maging kaibigan talaga eh. Oh. Okay lang sa akin ha. Oh. Sa akin okay lang 'yan. Kahit ipakilala ko sa iyo, minsan uh, parang uh, bine- nabe-best friend mo itong uh si Bading. Okay ako hanggang uh, dun sa puntong yon. Kaya kong ibigay yon sa uh, isang ako ah, kasi, uh, baklang kaibigan ko. Pero uh, something more than uh, yung uh, Etch. friendship. Eh, hindi. hindi. Baka hindi ko maibibigay bibigay. Etchos, pag nalasing ka, mm. popo at na-blackout ka, ang bading babae na rin yan. Ganon. Ganun Charing ba? Bakit? Nung nalasing ka ba, oh. yung uh, oh. mga kaibigan mong bading, oh. nalaman mong parang babae Ay, rin? hindi. Naku, ano ka ba? Hello. Magsuka na ako lahat-lahat, hmm. malasing, tumimbuang alam na alam ko pa rin kung bading niya mga Hindi ako magugoyan. Pe- pero siguro kung merong isang tao na makakapag-share sa atin ng uh, mahaba-habang uh, at malawak, malalim na experience, Martin D! Martin! The Dirty! Muna. Experience. Napakalinis nito eh. Experience na pinag-uusapan Oo, Martin dito eh. the Dirty. In, uh, may, may, may question ako kay hmm. Martin. Hmm. Ito, derechahan na. Walang halong kaplastikan. Martin the Dirty, in your 75 years of existence... <laughs> ano yun? <laughs> sa 75 years mo sa mundong ibabaw, Martin oh. the Dirty, City. Uh-oh. Ah, ah. Pumatol ka na ba sa bading? Green, Chari ka. Sa Green Hills. <laughs> May mga social ang bading doon ah. Siyempre. Sa ano nga, ah, sa... Sa Green Hills. Sa Diliman. Sa, sa Green Hills, sa may fountain. <laughs> fountain area. Meron pa ba no? Wala, na, dati nga yun eh. 75 ah, that, years ka mo. My gosh, gumiha mo yung fountain. <laughs> Pero hindi ka, ikaw may nahumaling na ba sa'yo na hmm. bading, Martin D? Tingin ko marami na. Babae nga, dami. Eh, bading. Wag naman masyadong ganun. Ah. Pero bading. Well, yeah. Paggipit. Charing, Achos. Minsan na bang Pero may... napakapit? <laughs> Minsan na naisubo. Ah. Minsan na ba napasubo? Oo. Ah. Pero ah. hindi. napasubo ka ba sa pagkakaibigan? Na, oh, nagkaroon ka ba ng tropa tips? Oo. Oh. Mm. Pero meron ka bang uh, nakaramdam ka bilang isang uh, straight na lalaki? Uh, may... Sino nagsabi? <laughs> Di ba, guys? Assuming. Kung kailan Pero ka naman Martin, tumanda. Ikaw, pa, pa, paano mo ihahandle kapag mm. ang isang bading nararamdaman mong may gusto sa'yo? Ah, titignan natin yung kapasidad. kapasidad na suportahan ka. Hindi, <laughs> kapasidad na ang pagiging kaibigan. Ibig sabihin, ah. ba tal- ito ba talaga yung tunay na gusto lang makipagkaibigan? Hindi gusto, may, may mali siya. Paano may mali siya? Ay, gusto ko rin yun. Na may ma- may lahat, gusto natin may mali siya. Parang <laughs> ikaw. Pero hindi, di ba? Eh, like, ikaw, po po, paano oh. mo hinandle nung uh, yung kaibigan mong bading chinika na napupusok may with matching Crayola pa? Mm. Ayun nga, kaya kung uh, ah, nagulat naman kasi ako noon. Oh. oh. nakahubad-hubad pa ako <laughs> sa harap niya noon eh. bigla kang, ibang, bigla mong ibang senaryo yun. Mo. Oh, kasi alam na alam mong ano, alam na alam mong uh, tropa kayo eh. Ayan. Pero mm. ito, alam mo eh. Alam mo na bading siya pero kinakaibigan mo. Pero meron tayong mga ganyan, 'di ba? Kahit na alam mo nga bading siya, parang uh, ah, sabi mo nang hindi ka ganun kakomportable makipagkaibigan. 'Di ba? Mm. Sabihin na natin sa ibang miyembro ng LGBT pero merong isa o dalawa ka na alam mo okay lang. Kahit bading. Oo. Kahit na bading parang parang minsan nga iisipin mo, uh, alam mo kung mga babae ito, napakaganda ng ugali niya. An, parang ang sarap niyang karela- karelasyon. Ah, mm-hmm. oh, alam niyo na mga Becky! <laughs> Open si Popoy, open-minded. Open-minded. Open-minded. open-minded tayo dapat dyan. Mm-hmm. Kailangan, eh, kung mapapasubo, mapasubo. <laughs> eh, ganun talaga. Napasubo na. Anong gagawin natin? Oh. Alam, mo ulit. <laughs> eh, kung okay naman. Ayan po, ah, galing po yan kay Martin the Dirty at kay ah. Popoy. Hmm. Open-minded po Open-minded lang tayo Sige, dapat. Ha? yayain na po kami sa networking. <laughs> Oh, sige. Ayan, thank you so oh, teka much. baka mapasubo ako sa labas. <laughs> Martin the Dirty, there you go. Napaka-dirty ng mga sinabi. <laughs> Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Popoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, life. Dear MOR. Popoy at Asmin, sinubukan kong pigilan ang sarili kong mas mahalin pa si Jertz. Alam ko naman kasing wala ring patutungunan lahat. Masasaktan lang ako sa bandang huli sa katotohanan na hindi niya ako magagawang tanggapin bilang isang bakla na nagmamahal sa kanya ng totoo. Oy, Jertz! Baka naman lasing ka na, ha? Hindi kaya ng muscles ko na buhatin ka sa loob ng bahay niyo. <laughs> Oy, hindi pa ako lasing, hindi pwede. Nandyan si Angel eh. Inuminom lang, bawal ang malasing. <laughs> Oo nga. Teka, kahit close na tayong dalawa, hindi ka pa nagkikwento tungkol sa mga naging karelasyon mo dati ah. Ay, naku. wag mo nang tanungin. Baka mandiri ka lang. O, ba- bakit naman ako mandidiri? Eh baka kasi kapag nalaman mo nagkaroon ako ng karelasyon ng mga lalaki, magiba yung tingin mo sa akin. Mahirap na, baka isipin mo pang may iba akong intention sa'yo. Kahit meron naman. <laughs> ano ka ba? Hindi no? Ang tunay na magkaibigan, walang liman. Tsaka wala akong pakialam sa kung maging sino ka pa. Di ba ang mahalaga sa akin, mabuti kang tao. Max naman. So ano nga, nakailang boyfriend ka na? Um, one, two, three. <laughs> Mukhang madami. <laughs> Ay, grabe ka, hindi naman. Mga ano lang, mga, mga lima. Mga ah, ilan din yung seryoso? Lahat yun. Lahat yun? Oo, ano bang akala mo sa akin? Kalad ka rin bakla. Hindi no? Medyo maharot lang ako pero hindi ako naglalaro pagdating sa pag-ibig. Seryoso ko magmahal. Wow naman. Mm-mm. Eh, lahat ba sila seryoso sa'yo? Hmm, kaya nga mga ex ko na sila eh. Kasi hindi naman nila ako sineryoso. Sa katunayan nga yan, eh, hindi na ako umaasa na makikita ko si Mr. Right ng buhay ko eh. Bakit naman? Ah, sad reality. Pero sino ba magseseryoso sa mga katulad kong bakla, di ba? Iba naman ang habo nila sa amin eh. Kapag tinitingnan nila kami, nagiging peso sa inyo mga mata nila. Uy, hindi naman lahat ng lalaki ganon. May mga iba din naman na seryoso at hindi tinitingnan yung gender. <laughs> Talaga? Eh bakit ikaw? Hindi ba issue sa'yo yun? Hindi. As in? Oo nga. Alam mo kasi, ang pagmamahal, hindi mo dapat binabase yan sa kasarian ng isang tao. Huwag mong intindihin yung sinasabi ng iba na kasalanan ng pumatol sa kapwa lalaki o babae. Ang mahalaga, wala kang taong natatapakan para lang maging masaya ka. Hanggat malinis ang puso mo, pwede kang magmahal ng totoo. Wow naman! <laughs> Buti ka pa. Sana lahat ng tao katulad mo. E di sana masaya din kami. Alam mo ba, noong una, akala ko iba yung gusto mo sa akin kaya nakikipagkaibigan ka sa akin. Ano? Yung ano? Ano mo na yun? <laughs> Sex? Yung tinatawag yung booking? <laughs> Sus, hindi naman ako ganun, no? <laughs> Marirealize ko din naman yon kaya nga naging genuine yung pakikipagkaibigan ko sa iyo, eh. Gusto talaga kitang maging kaibigan at nagpapasalamat ako kasi inayaan mo akong maging malapit sa iyo. <laughs> Kung alam mo lang, marami ka nang nagawa para sa akin. Talaga? Oo. Oh para sa naman yung halik sa kamay, nakakahaba ng hair, ha? Basta <laughs> salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Appreciation para sa mga nagawa mo sa akin at para na rin kay Angel sa anak ko. Hindi ko nga alam kung bakit mabait ka sa akin eh. <laughs> Tinanggap mo kasi ako ng buong buo. Wala kang hinihinging kapalit sa mga ginagawa mo. Hindi ko natuloy alam kung makakayanan ko pa pag nawala ka sa buhay ko. Para kasing Nakadepende na sa'yo yung kaligayahan ko eh. At dahil doon, palagay ko, mahal na kita, Ber. Ha? Palagay ko, mahal kita. Totong nararamdaman ko. Walang halong biro. Pinag-isipan ko ng mabuti kung talaga bang mahal na kita. Sa tuwing iniisip ko yung salitang pagmamahal, ikaw yung nakikita ko. <laughs> Medyo kinakabahan nga ako ngayon eh. Baka kasi magalit ka sa akin pag nalaman mo. Paano kung ako naman ang magsabing mahal na rin kita. Totoo ba yan? Oo. Dati pa, nung unang beses pa lang kitang makita. Kaya nga hindi ko magawang layuan kay kasi alam ko namang babalik din ako sa'yo. Ako nga ang dapat kabahan sa pwede mong sabihin na... <laughs> Pero wala na akong pakialam sa sasabihin pa ng iba. Hindi ako matatakot na ipagsigawan sa mundo na mahal kita. Mahal na mahal. At hindi rin ako magsasawa na iparamdam sa'yo na ikaw ang pinili ng puso kong mahalin ng sobra. Popoy at Asmin, parang dinaig ko pa yata ang nanalo sa beauty pageant ng ah, sabihin sa akin ni Church na mahal din niya ako. Alam naman natin na sa mga panahon ngayon, iilan na lang sa mga kapaderasyon ko ang nakakaranas ng totoong pagmamahal. At maswerte ako dahil isa ako sa konting yon. Wala akong sinayang na panahon para ipakita kay Jertz kung gaano ko siya kamahal. It's now or never ang naging moto ko sa relasyon namin. Mas naging masaya pa ang lahat dahil tanggap din ako ng anak niya at close din kaming dalawa. Ako ang nagsilbing mommy ni Angel. Pero sabi nga nila, hindi sa lahat ng pagkakataon ay palaging masaya. May darating talaga na problemang susubok sa pagmamahalan ninyong dalawa Paano naman kasi Popoy at Asmin bumalik ang girlfriend ni Church na si Angelica para buuin ang pamilya nila. Pero hindi siya tinanggap ni Church at ipinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. <laughs> Ano ba, babe? Nakakainis ka naman eh. <laughs> sige, sige. O, ito naman. <laughs> May butas ba yung puso mo? Hala, ano, bakit? Natrap kasi ako. Hindi ko alam kung paano ako lalabas. Pero okay lang. Handa ako matrap sa puso mo habang buhay. Wow! <laughs> Corny-corny mo naman talaga, baby! Ako naman, ako naman. Uh, babe? Hmm? Aanhin pa ang gravity kung parati lang di naman ako mahuhulog sa'yo. <laughs> The best! Oh, ito naman, ito naman. Alam mo bang bagay sa'yo ang maging amo? Uh, bakit? Palautos ba ako? Hindi. Inaalila mo kasi itong puso mo. <laughs> Nakakaloka ka. <laughs> Ayoko na. Kinakabagan ako sa katatawa eh. Ako nga, sakit na ng ako eh. <laughs> Pero maiba tayo. Eh, kamusta naman si Angelica sa inyo? Ah, okay naman. Nakikita kong bumabawi siya kay Angel. Mabuti naman kung ganun. At least masaya na si Angel kasi andyan yung mami niya. Pero alam ba ni Angelica yung tungkol sa ating dalawa? Oo. Oh. ano sabi niya? Wala. Tsaka kung may sasabihin man siya, wala na rin saysay yun. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko siya pinipigilan na panghimusukan ng buhay ng anak namin pero hindi doon kasama yung buhay ko. Gagawin ko kung yung anong gusto ko. Mamahalin ko kung sinong gusto kong mahalin. Gustong mahalin ng puso ko at ikaw yon. <laughs> Nakakatouch naman. Eh, nung una nga, Kinabahan ako kasi baka talikuran mo na ako eh. Oh, bakit ko naman gagawin yun? Eh, Siyempre, siya ang nanay ng anak mo, tsaka mas nauna mo siyang mahalin kaysa sa akin. Ano namang laban ko, di ba? Bakla lang naman ako. Wag na wag mong sasabihin yan, Bear. Hindi ka basta bakla lang. Ikaw ang taong pinakamamahal ko, kaya wag mong idadaw ng sarili mo. <laughs> Kapag kasama talaga kita, humahaba yung buho ko. Umabot hanggang doon! sa kalye. <laughs> Salamat sa pagmamahal, babe, ha? Ako na ang pinakaswerteng Becky sa buong mundo. Mas lalong naging masaya yung buhay ko simula nang dumating ka. Mahal na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At araw-araw kong patutunayan yun sa'yo. Nais kong malaman mo tunay ang pag-ibig. Ber! Hoy, Ber! Kaya, papakla ka? Ano ba naman, Carla? Ginulat mo naman ang beauty ko eh. Kanina pa ako nandito. Masyado ka kasing in love kaya hindi mo ako nakita. San ka ba nagpunta? <laughs> Nakipag-date kay Church. Eh, kaya naman pala ganyan yung mukha mo eh. Umaabot hanggang tenga yung mga ngiti mo. Of course! Alam mo, Cas, sobrang in love na in love na ako sa kanya. Kaninang kasama ko siya, <laughs> para ako naglalakad sa alapa. Panggaan-gaan gaan ang pakiramdam ko. Tapos kapag tinititigan niya ako, Diyos ko na! Adik ka na naman. Ito naman, kung makakontra, palang wala sariling love life. Hindi naman kasi ko ganyan, ano? Anyway, dumaan pala dito yung Angelica ni Jerts. Ha? Bakit daw? Aba, ewan ko. Gusto ka raw kausapin. Eh, ang sabi ko, umalis ka na, kaya bumalik na lang siya. Medyo mataray nga yung aura eh. Parang sasabunutan ka pa nga niya mamaya. <laughs> Subukan lang niya. Hindi ako magpapatalo. Charot! <laughs> oh, baka siya na yan. Hmm. Ako nang haharap sa kanya. Wait ka lang dyan. Yes? Pwede ba tayo mag-usap? Sure, go. I mean sa loob. Ah, hindi na. Magulo kasi itong bahay ko eh. Dito na lang. Anong gusto mong pag-usapan? Fine. Mas maganda na rin na dito tayo para malaman ng lahat ng kapitbahay mo ang pinaggagawa mo. Gusto ko lang nalayuan mo na ang asawa ko. Mm-mm. Hindi kayo kasal, so technically, hindi kanya asawa. May anak lang siya sa'yo. Exactly! May anak kami kaya dapat mo na siyang layuan. Ano na lang ang tatatak si isip na anak ko? Na may krelasyon ng tatay niya na isang malanding bakla? Hoy, teka! Huwag mong masabi-sabing malandi yung pinsan ko, ha? Kahit ganyan yan, mas matino pa yan sa'yo. Uh, Carla, please. Kaya ko na to. Hoy, ikaw babae ka. Isang beses ko lang to sasabihin sa'yo, ha? Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan at si George lang ang magsasabi kung dapat na ba kaming maghiwalay. <laughs> Ito ang tatandaan mo ah. Wala kang karapatan na magpakananay sa anak ko. Unang-una, dahil bakla ka. Kahit balibalik ta rin mo man ang mundo, lalaki ka pa rin. Wala kang kakayahan na magkaroon ng anak kasi wala kang matres. Pangalawa, ako ang nanay niya ako ang unang minahal ni Jerts at kung tatanungin ko sino ang mas karapat dapat sa ating dalawa, siguradong ako yun. Sige nga, Ber. Ano ang kaya mo ibigay sa kanya, ha? Ano? <laughs> Pagmamahal. <laughs> Pagmamahal? Pagmamahal lang. <laughs> Nakakaawa ka naman. Hanggang doon ka lang. Alam mo kung ako sa'yo, Layuan mo na si Jerks kasi wala ka namang karapatan sa buhay niya. Hindi rin naman magtatagal, iiwanan ka rin niya. Hindi yan totoo! Yun ang totoo! Yan kasi ang mahirap sa inyo eh. Ang akala nyo magiging katulad din nyo kaming mga babae na makakahanap na lalaki magmamahal sa inyo ng totoo. <laughs> Walang seseryoso sa inyo. Tanggapin mo na yon. Saka hindi mo mabibigyan ng normal na pamilya si Jerks. At hindi mo siya magagawang mahalin na tatanggapin ng buong mundo. Isang-isa na lang talaga ha, masasampal na kita. Ako, pinsan, pigilan mo ako Tama ha? na, Carla. Hmm. Tapos ka na ba? Pwes umalis ka na. Ano ka ba naman, Ber? Bakit hindi ka nakipagtarayan sa kanya? Hayaan mo na. Tama naman siya eh. Kahit naman anong gawin ko, hindi ko siya kayang tapatan. May gusto ka sa aking mahal. Popoy at Asmin, paano ka lalaban sa isang kompetisyon kung sa una pa lang ay talo ka na? Ganoon ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Mahal na mahal ko si Church, pero si Angelica ang mas may karapatan sa kanya. Siya ang girlfriend at nanay ng bata. At ako, wala. Ano? Ginawa niya yon? Sinabi ko na nga eh. Kakausapin ko siya mamaya at sasabihin ko lubayan niya na tayong dalawa. Huwag mo nang gawin yan, Jerks. At bakit hindi, ha? Hindi niya pwedeng gawin yun. Umalis siya dati nang walang paliwanag tapos ngayon babalik siya at basta-basta na lang sisirain ang buhay natin. Huminahon ka nga. Bakit? Ano ba, Ber? Bakit ka ganyan? Bakit parang okay lang sa'yo lahat? Minaliit ka. Tama naman kasi siya eh. Saan? Sa lahat! Wala akong karapatan na lumaban kasi siya yung nanay ng anak mo. Pamilya kayo at ako. Extra lang naman ako eh. May mga bagay na kaya niya ibigay sa'yo na kahit kailan hindi hindi ko magagawa. Ano? Sex? Anak? Normal na buhay. Alam mo naman kung anong tingin ng mga tao kapag nakakakita sila ng dalawang lalaki na magka-holding hands at ang sweet-sweet pa. Alam ko pinantidirihan nila tayo kasi... Kasi hindi naman ako babae eh. Huwag mong sabihin yan dahil daig mo pa ang isang babae kung magmahal. Tandaan mo yan, Ber. May mga bagay na kaya mong gawin na hindi hindi may bibigay ng ibang tao. Ikaw ang kumukumpleto sa buhay ko. Kaya nga kita mahal, di ba? Pero isipin mo rin naman yung anak mo. Ibigay mo sa kanyang isang buong pamilya. Pwede namang tayo eh. Ikaw, ako at si Angel, pwede tayong maging pamilya. Hindi ko kayang palitan yung pwesto ni Angelica sa buhay niyong mag-ama. Ayokong magulo yung isip ng bata. Ano bang problema? Wala naman, di ba? Gusto ka ni Angel, tanggap ka niya. Ano? Ayaw kong ipagkaisa kanya yung dapat sa kanya dahil sa pinili nating magkasama. Hindi ako papayag, Ber. Hindi ako papayag na umalis ka na lang sa buhay ko ng ganun-ganun na lang. Walang susuko, wala! Kaya natin to. Kung gusto mo, sa harap nating tatlo pipili ako. Hindi mo kailangang gawin yan. Wala kang dapat piliin. Dahil, dahil sumusuko na ako sa laban. Pero naman, hindi mo na ba ako mahal, ha? Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw mo na sa akin kaya pinamimigay mo na lang ako ng ganyang kadali? Church, kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin to. Minahal kita ng totoo. Sa'yo ko pinaikot yung mundo ko. Pero ayaw ko maging sagabal sa mga pwede pang mangyari sa buhay mo. Ayaw ko masira yung pamilya niyo ng dahil sa akin. Kaya natin to. Kaya natin to. Ka naman sumuko. Huwag mo akong iwan. Kailangan natin gawin to. Makakaya mo rin na wala ako sa tabi mo. Hindi ko kaya, eh, hindi ko kaya, Ber. Hindi ko kaya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo gawin to, Ber. Please. Palagi mong tatandaan. Mahal, tamad kita. Popoy at Asmin, kahit anong pigil sa akin ni Church, ay hindi na nagbago ang isip ko. Umalis akong malungkot at nangihinayang sa mga tao o sa mga taong pinagsamahan naming dalawa. Wala naman kasi akong magagawa kung gusto ni Angelica na mabuo ulit ang pamilya nila. Sa bawat laban ng isang bakla pagdating sa pag-ibig ay madalas kami ang nasasawi. Hindi dahil imposibleng may magmahal din sa amin, kundi dahil posibleng mas may higit sa amin. Wala naman kasi kaming laban kapag pinili ng lalaki ang babae. Pero kapag si babae na ang nagpumilit, kaming mga bakla na ang kailangang umalis. Palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana ay wala nang humusga sa aming kabilang sa third sex. Dahil sa bundong ito, kami ang mas madalas na nangangailangan ng kaibigan. Popoy at Asmin, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Maraming salamat kung sakaling ang kwento ko ang mapipili ninyo. Wish you all the best, MOR, and may God bless us all. Yours truly, Bear. Hashtag Dear MOR, kahit sino. Ganyan na lamang kaikli ang uh, oras, ganyan lamang uh, kakonti ang uh, tiwala yata sa sarili nitong si Bear. You know, I feel <laughs> sad for you, Bear. Mm. Bear. Mag-Bear brand ka, ha? Charing keme. Pero nakakalungkot lang talaga, Popoy, na uh, okay lang sana kasi eh, kung ang tingin ng ibang tao, uh-huh. bakla ka lang, di ba? Kasi, I mean, nangyayari sa society natin yan eh. Kumaga, realidad na yan eh. Kahit, kahit sabihin natin na uh, sinasabi nga ng iba, tanggap na daw ang mga bakla, recognize na, pero, pero hindi, pa rin may, talaga natin maaalis. Yes, may discrimination. Correct, meron at meron. Ang nakakalungkot lang dito, no? Mm-hmm sabi ko nga kanina, okay lang kung sa ibang tao manggaling yung sasa- sinasabing, naku, bakla ka lang. Pero kung mismo ang sarili mo magsasabi, bakla lang ako, yun yeah. ang nakakalungkot yeah. doon. At uh, ibinaba mo na yung level mo dahil babae yung uh, kalaban ko. Al- alam mo, uh, napakalaki rin kasi Hasmin ng uh, role ng uh, lipunan na kinikilusan natin. Well, dito, uh-huh. Philippine setting, napakalaki ng uh, role ng uh, lipunan dahil, uh, oo nga, merong mga tao na willing para sa ganitong klase ng relationship pero ang uh, society ay napaka mapanghusga. Ayan, hindi welcoming ang uh, environment na dadatnan mo pagka pumasok ka sa ganitong klase ng pakikipagrelasyon. Correct. Pero yun nga po, Poy, eh, at the end of the day, sino ba nagmamatter? Yung sasabihin ba ng ibang tao, yung mm-hmm. sarili mong kaligayahan. At the end of the day, sino magiging miserable? Who mm. will regret who will regret yung ibang tao na nakakakita o ikaw mismo? Mas nakakalungkot naman 'yun. Mm-hmm. 'Di ba? Na na-please mo yung ibang tao, pero yung sarili mo hindi mo na please, 'di ba? Yun ang mahirap na matulog pag gabi, mm. Popoy eh. uh it just feels sad na okay lang sana eh kung yung lalaki mahal yung babae eh. Mm. 'Di ba? Na tipong uh, ikaw pinaglalaban mo, fina-fight mo pa rin dahil mahal mo. Pero but the thing is yung lalaki hindi na niya mahal. 'Di ba? Yung yung babae pero ikaw, ikaw na nga yung pinipili, di na drive away mo pa rin mm-hmm. siya. Yeah. 'Di ba? Although I understand yung sinasabi mo na doon magiging na, masaya. Tsaka yun ano, nga, yung, yung hmm. future na sinasabi mo. Pero who are you para sabihin kung ano ang ang hinaharap mm. niya. Ah. Sino ka para magdesisyon kung ano ikakasaya niya? Eh, ikaw nga ang sinisigaw niya, mm-hmm. girl. Ikaw, bear Uh, ang uh, pinipili ni uh, ah, Jertz. Correct. Uh, Lakas mo rin makaberdugo kasi. Yeah. Well, uh, ganyan talaga. No? Para, sa ibang uh, mga bansa kasi kung uh, mapapansin mo, ano, Hasmin, na napaka-independent nila. Sabihin na natin sa Amerika. Open-minded. ikumpara lang uh, natin ng konti. Alam ko naman na hindi rin lahat doon ay sang-ayon sa same-sex same relationship. Correct. Ayan. Pero uh, hindi ganun ka-close din kasi ang uh, sa atin kasi very close ang uh, family ties, 'di ba? na ang mm. kasiraan ng isang miyembro ng uh, pamilya ay iyan eh, eh hindi mo maituturing parang kakulangan yan eh ng uh, o hindi mo maitatanggi pala na tinuturing pa rin ng uh, marami na parang uh, failure ng uh, isang pamilya na magkaroon ng ganitong klase ng Saka miyembro. Hindi nilang 'yon. <laughs> yung pagtingin natin kasi sa imahe mm-hmm. ng mga mm-hmm. lalaki. It has something to do with that. 'Yun pa. 'Di ba? Kaya hindi rin natin pwede basta sabihin, "Oh, sa Amerika nga ganito eh." Kailangan gamutin natin yung bawat uh, sarili natin kung paano tatanggapin yung ganitong klase kasi ng mga tao na nandito na sila. Correct. Nandito na sila. Hindi po sila dahil nakiuso lang sa Amerika. Kumbaga, ang kabaklaan, ano ang eh. pagiging tomboy ay hindi po parang damit na nauso sa ibang bansa na nakarating lang dito. Hindi. Correct. At saka, yun, naniniwala ako na yung pagkabakla, hindi naman nakakahawa yan. Choice yan ng mm-hmm. tao. Mm-hmm. Diba? Kung uh, gusto nilang magpakabeki, gusto nilang magpakatiborsya. Doon sila mas nagiging creative. Correct. At saka yun nga, tanggapin na natin mga people. Realidad na yan, di ba? Pero ang akin lang, Popoy, no? Ako, I, I'm not against uh, same-sex relationship. Ang akin lang, bilang syempre, uh, hindi pa talaga tayo totally san. Hindi man sanay, pero mm-hmm. hindi pa open na open ang Pilipinas sa ganyan. Matuto na lang lumugar. Parang ito si, in fairness, si Bear. Ah. Diba? Na parang, uh, may mga ibang bakla kasi talaga na sa totoo lang, mga ano yung eh, mga balasubas, mga balahura <laughs> eh sa totoo lang eh. Mm. Iba na kumanami, tas hindi kung magjojowa man okay lang mm. magjowa pero sa kalsada naglalapchukan, mm. 'di ba? So, naghaharutan, ng, uh, 'di Putik na ibabato sa kanila eh. Correct. Matuto ding umayos at lumugar din naman mm. ng maayos. Ang mga babae at lalaki nga, Diba, ba? Ikaw nga makita ka lang ng nanay mong nakikipag-holding hand sa lalaki. Eh. Sa kalye nililigawan, correct, ayaw correct, na ayaw ng magulang na, yan. Na, eh. ano mm. pa kaya kung diba nga same same uh, sex ang inyong uh, ah, re- relationship, 'di ba? Mas lalo. Tadyo na na mga hugot lines namin. <laughs> Just for today. Tawa. O, sige na. na. Ito talaga aminin ko hindi po hugot line ni Popo ito, pero uh, hugot line ng isang uh, kaibigan ko na sabi ko, "Uy, ang ganda naman ng pagkakahugot nito." Ayan, okay. Sige, uh, sabi na ang hugot line ni uh, Popoy Ayan, sabihin ng uh, hugot line ni Popoy muna to ha, nagaling sa kaibigan. Hindi kailanman pwedeng maging basihan ang kasarian kung ang pag-uusapan ay pagmamahalan. Ang taong may pusong tumitibok, kayang-kayang lagpasan ang pagsubok. Tandaan, ang pag-ibig ay may sariling lengguwahe na naiintindihan ng tibo, bakla, babae o lalaki. Taray, sana banggitin mo naman yung friendship mo. Yan, yeah, ay, ayaw niya, ayaw niya mag uh, ayaw niya, low profile. Oo, okay, low profile. Yan. At uh, ah, ito naman, ang uh, ang hugot lady baby girl, sabi mo may kinalaman yan, no? sabi, tama yan, may kanya-kanya tayong lingwahe. Mm. Diba? Okay, kaya naman, ito na po ang hugot lady baby girl. Chan ang sug-ibig na ay kyora sa lahat, <laughs> chi. Waing portentatious kung to kibels ka or shibombam, ang manyolaga urge, eh, nose mo na syulad ng jiba, Ah. Adi, syempre, hindi ko na itutuloy. Charing Baka dumudugo ng ilong nila. Etos eh, lang. Eto na po talaga ang <laughs> hugot line ni Baby Girl. ang syug-ibig, charing ang pag-ibig ay para sa lahat. Wititit, importante. Kung bakla ka o tomboy. Ang mahalaga, Mm. believing ka na tulad ng iba, bet na bet ka ring mahalin. <laughs> Dahil bilang utauchi, mm. may kakayahan kang magmahal tulad ng isang chulalumbang na Merly at Otoko Bells. <laughs> At kung minsan pa nga, mas get-get more more aw-aw pa. <laughs> Ayan. Tignan niyo na po yung translation sa Facebook. yeah, <laughs> nandun na po yung uh, Mateo ah, translation. Ayan. Correct, malaking check. So, Sabi mo oh kasi, ling, kanya tayong lingwahe. May sariling lingwahe ang uh, pag-ibig. Correct, tama. Eh, yun ang lingwahe ko ng pag-ibig. Ayan. At lingwahe na intindihan ng letter sender natin na si Bear. Correct, malaking check. At na lahat ng sangkabaklaan sa Maynila mm-hmm. at mhm. buong mundo and all the universe. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.